a cikin wani shugaban shirin na gobe da labari muna nan dai a cikin littafin da shi na wata kusa mun tsaya a inda babba ya haɗiye wani abu inda jini ya dinga bulbula masa ta baki ta hanci wanda ba a san ko menene ba shin Najibu zai ɗau mataki akan wannan abun kasancewa a ɗakin mu ne wannan abin ya same shi ni ma wani a da Jibril nake cewa sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Mazuddai yana rungume da yaron yana ta ƙoƙarin ƙwaƙulo ko ke bakinsa amma abin ya faskara. Sai ma aman jirin da yake ci gaba da fitowa gaba ɗaya kayan mujibin da na jikin yaron duk sirri ne da jini ita ma muliban kayan jikinta duk jini ne To ba ta ruwa ya ta kira goggo tana dauka ta ce goggo ku ta gumbe da babba ne sai amazini yake zai mutu muni ba ta ba shi wani abu a cikin ba mu san ko ne ba Ko ta ko ta ta sun ta ba. Allah na shiga uku. Gwagwata rabka talatu tace, "La ilaha illallah, na bani ban lalace ba. Ai kuwa idan ya mutu, ita ma sai na kace ta. Ga mun zuwa ni da hajjiyarki, ga ta nan muna tare. Mu da tsaron mu ni ba da idanu." Yana mata kallon tuhuma yake. Ni ban ji komai a bakin yaron nan ba. Wannan ya ce, "Muni ba ta zo gaban shi tace, wallahi baba atin da na bashi shi ma shiga kawai ne na iske na aman jini wata ni kada yaron ya ga tare da yin kara sai ga jini ta hanci ta baki har da guda-guda shi kenan sai jikin yaron ya saki ya rab ba za ka ce akwai sauran rai a tare da shi ba wani kakkafan salati mu din ya saka muni ba ta kai hannu za ta amshi yaron ta ankara ba sai jikin ya zarga mata wani bahagon mari wanda wata sanadda ya dauke wannan fashinta tare da ganin ta na wucin gadi ta faɗi kan gefe bayan ta farfado daga jinyar radadin marin ne ta nuna su shi da shuwar ban a ɗakin ta ta rasa da gudu ita ma ta fito ta iske shi har sun shiga cikin mota ta turi zabi a jijife cikin motocin da jule ke wankewa a harabar gidan ko bushewa bai yi ba ta faɗa motar suka a asibiti tana isa aka amsa yaron aka shiga da shi emergency suka koma suka tsaya a waje turko turko ana wannan lokacin ba kuka take yi fuskar ta a kumbure idanunta sun tara jini saboda marin da mujibin yayi mata ita marin ba shi ke sa ta kuka ba kukanta na tausayawa halin da babban ya gani shin zai rayu ko ba zai rayu ba saboda jinin da amara ba kankani ne, zai iya sa jinin jikin ya kare hadawan madaran jimera ko su su asibiti tana zuwa wasu dubara sun komai ba sai ruwan bala'in fada da suka hauyi wai za a kashe musu jika ba ta tsananta kusanta. ta durkuta a gaban gwaggon. tana mata bayani yadda abin ya faru ta kara da cewa wallahi gwaggon ko ban hada alaka da babba ba ba zai cutar da shi ba balle ba fada na ne duniya da lahira ko wani naga zai cutar da shi sai inda ƙarfi na ya ƙare balle kuma ni in cutar da shi ribar me zan ci idan na cutar shi me zan ce wa ubangiji na ranar gobe kiyama Allah shi ne na ina roƙon Allah ya fitar da ni daga zargin da ake rubuta da ɗan rage kuka to a jiyar zuciya da ke zuwa mata lokaci zuwa lokaci idanunta na kallon kofar shiga emergency don ganin fitowar wani ko za su ji wani hali yaron yake ciki duk su da su gwaggo suke yayyafawa mijin bai so komai ba tun bayan da ya gaishe su yana daga bakin kofar emergency din ya kai mari ya kai goro ya kasa zaune ya kasa tsaye wani likita ya fito daga ɗakin da saurinsa ya shiga wani ɗakin mutum da tare shi da tambaya tun Allah da tare yana raye ko ya mutu likita bai waiwaiwa ba kawai da kai yayi yace yana raye abin da ya faɗa ke nan ya wuce mutu da tanta ajiyar zuciya sai hangala ga Allah sannan ya zo inda ta gaggo take yace da musu abin da likitan ya gaya masa su ma godiya suka yi wa Allah ba ma da kira ku ba gefan su godiya ta yi ga Allah tare da fatan fitowa da yaran lafiya kuma a gano abin da ya sabbaba masa aman jini kusan mintuna talatin da komawar likitan sai ga yaro ya fito da shi a hannunsa babu sutura a jikinsa wani kawo mujin ya ce shi ne a bakin kofar ɗakin sannan ya ce ga sunan ta sami yin bacci idan ya farka a ba nono ko baya sa ne majid ya ce yana sa likitan ya ci gaba da cewa idan na sha nono wurin da ya ji ciwo zai shi sai a ba shi waɗannan magungunan kada ku damu da kukan da zai dinga yi saboda makogaran shi ya da yawa kun ga guntun madudin da ya dauka ya haɗiye sai ku dinga kulawa ku daina ajiye abu na ji ciwo a kusa da nika musu wani tsaron silba da ke ɗauke da ɓallon madubin da aka ciro wa yaron duk sai kunya ta kama mutum ta kasa haɗa ido da ba. sai su gogo yi wa bayani gogo wallahi jiya garin tsiniyarsa shi ya fasa madubin a ɗakin ba. kuma ta aka tsara gurin kun san kwalba da tsalle ina da tsalle kallon wannan ta yi ba a sare ba shi ne yau ya zanta ya ɗauka ya sa a baki abin da ya zara ɗaukayi ne Allah ma da ya sare ta miƙa wa gwaggwa yaron ta saka shi a cikin galanta ta lulluɗe shi suka yi tsohon tafiya ya kai kallon sa fuskar har yanzu hawaye ne ke zubarowa a kuncinta hakika san kukan da take yanzu na nuna rashin yarda da aminci ne da nuna mata a idon sa idan sa sun ya wata ayin matarsa na cewa zata za ta kashe masa ɗa alhali ya fi kowa sanin halin Muniba kai subhanallahi wallahi shi ya san bai yi mata adalci ba a irin tattalin da kulawa da kafa kafa da take yi da yaron nan sam bai kamata in wani ya zarge ta kuma ya bi sahun masu zargin ta ba ya kamata ku da zato ne a kanta to amma ba komai ta san tana da laifin zuciya tana komawa gida zai zo don lashe ta mata lalle yayi kuskure ba su da dawowa gida ba ba su farka gogo ta miƙa wasu ya baki ta ce ba su nono Ina fara san nonon sai ya saki ya soma kuka duk da yadda yake son ya sa nonon ya kasa sa mujib ya shigo riƙe da ledar magungunan ta yake tambayar su au ta farka ne gogo ta ce eh ta farka amma kasa san nonon sai dai kuka kawai yake da ka hannu ya su, shi yace bari kawai in ba su akwai don kasa zuzin ciwo da na bacci kila idan ya sake yin bacci ya farka zai iya shan maman ya buɗe magunguna ya soma bashi yana sa yana kallon fuskar baban nasa yana dariya dama inda za a bashi magani daga babansa sai ba. su kaɗai ke iya ba ta daɗin rai in kuwa tuwai bace ba ta iyawa sai an rinke shi ba a jima ba bacci ya awon gaba da yaron ya je ya kwantar da shi a ɗakin baccin tuwai ban su gwa kasar tafiya za su da abin da sauki Allah ya kiyaye gaba yace haba gogo ba za ku bari sai gobe ba sannan ga shi ko abinci ba ba ku ci ba yi ya ba za mu kwana ba tunda na ana ma ana so amma dan Allah su dinga a Allah ba abin da ciwo a kusa sai da mai ofari wa sani su har yanzu masa ciwo ba sun san yawo ba hankalin ganin su ba ban san abin da zai masa lamari ba sai kuma ya ɗauka ta ji auren su abubuwan ta ɗauka mace da za a kai wallahi hajja muna kiyayewa tunda mun san shi da kimiyya mun yi ba ma har ta shi mu kiyayewa kasancewar ko da yake yana son gurinta, ba ma ya san zama nan ɗaki babba ta wani tara baki ta ce "Kanan har wani daɗi kake ji Ba ba ya son zama gurin uwarsa tunda san an wanke rubutun mantuwa an tsirka masa ya sanya har da manta dangi gaba ɗaya an wanke an bashi irin yadda ta yi maka don ma a tsaye nake da hatsira inda nake sai an mantar da kai sai ta rasa sa'a na fi karfin su ita da uwarta yaro bai san kowa ba sai ita har kai an ce ya yarda da kai ya manta da uwarsa ma balle kai wannan an abin dubawa ne amma ba komai zan yi maganin ka wannan karan sai na yi nasara akan kididin ta da su kullum ita da uwarta sai na nuna musu na wasu kullum ya tuna su wallahi wannan karan matakin da zan dauka ba zai yi kyau ba mu ji da da kanka kasa muryarsa a ki soke don Allah gogo ki haƙuri kada ki ce za ki ɗau mummunan mataki a kanta wallahi zan iya rantsa miki wani ya ba ta wani asiri ni na sallar da ji da biyu da take min shi ne matakin nasararta na mallakar zuciyata shi kanki babba wallahi ƙaunar ɗan uwantaka ne take maka, balle kuma ga ubanta a matsayin mijinta kun ga ɗan ɗan dai mace mai sanin ya kamata ce ko ba ɗan uwantaka tsakaninta da mijinta dole ta so ƴaƴanta tunda tana ikirarin son ubansu yanzu da nunawa ta yi ba ta son sa ba zan taba ganin farin ta ba kuma ba za ku ga farin ta ba tunda ba ta son jikon ku dan Allah ki da gajin asiri a al'amari na da muniba ba ku ta daka mata tsawa tace kai ta fita takarar lasuru mijin ta ce kawai in banda tarin ce ta ba da kasa har ka dubi ido na da tsabar idon shirikarka uwar matarka ga matarka duk a gaban mu ta ce gwara da da biyayya ne yasa ta mallaki zuciyarka wato kamar san ta gama mallakar zuciyar ka kenan to sai ka gaya ni, ita suna bai ta ce maka da har ta kasa mallakar zuciyarka ba ka maka ladabi ne ba ta yin tsabtar ne ko ba ta iya girki ba ne tunda ku ba nan yanzu ƙararru ne mun hadda wata mace ɗan gaban goshinku ko ka gaya mun me wasu ba ta iya ba da har mu ni ban tafi ta iyawa in bayan ga hajiyar su waiban da daga shi sai gogo da su ne to zai gaya gogon cewa duk abin da ya zayyano Suwaibar ba ta masa, na farko dai ba ta masa wani ladabi ga ta take yi masa, ba ta iya magana ba, sannan babu biyayya idan ya ce ta yi abu ta ga dama take yi sabanin muniba wanda ba ma sai ya ce ta yi ba inda ta san abin da yake so to kafin ya umarce ta za ta aiwata sannan gurin tsaftar jiki da ta muhalli duk ta damu da yi ba ko danta ba ta damu da tsaftarsa ba Allah ya taimake su ma kulawarsa ba a hannun ta yake ba da wata rana ko wanka ba zai yi ba ita kanta ban takan kwana ba ta yi wankan ba balle idan tana laulayin ciki abin ba a magana Mijin ya yi har gobe ta ƙara ta faɗanta ta nufin ta yaga galanta take cewa Hajiya Aliya ta ci mu tafi mu hau mota mijin ya turu wayoyinsa da mukullin motarsa ya ce muje in kai ku dukkan sai in dawo ofis. suka fito babu wanda ya waiwayi mu ba a cikin shi illa da zuciyar mu tana can gurin mu ba tana tunanin halin da take ciki a gidan goggo ya ajiye su dukkan su da goggo ta ce nan sai aje hajiya hariran Tana tafiya suka fara tattauna yadda za su shawo kan wannan al'amari na soyayyar mujibu da muniba yadda abin ya ci karewa tamkar soyayyar uwa da ɗanta gwagwa ta yi magana cike da takaici ta ce muna fadawa daga rafiyar boka tsiddugu mu canza wani gurin tunda aikinsa yanzu ya fara sanyi hajiya ya ta ce hmm, an ba da labarin wani abin ne matsaci abin ne Sun gidan daji ne su gabas da gari, an yi nan kwatantan Ai, sosai. Gobe ta shirya mu je can da na ta ake rufin aiki. Don nan al'amarin yarinyar nan, muna yin sanyi, dole mu ji a jikinmu. Kuma ba dole mu aka imani a guda, mu ma wani wannan ne ba a taɓa mu a an zauna lafiya. sai mun raba wannan soyayyar idan ta juya dole ta bar gidan wula ne sa kwana bayan sadaka ko gobe ta kiyaye mu ta kiyaye ɗan ko da yake ta saba ta ƙara magana tana duban goggo ta daka wani uban tsaki ta ce wa muni ban ci ana sallama wannan cikin ƴaƴana na zumunci tunda ita da uwarta so suke su raba ni da ɗana tsiri kina da kallon yadda ita aminci yau wani nuna matarsa mai yi masa ladabi da biyayya ce har ta gaya mini ya mai shirye shi tun da kuwa an an gama almuri kawai gogo ta tsaye da magananta a wurin ga zuwan mujibu da kula dawowarta ta awa ɗaya da ɗan mintuna yi saboda tsananin saurin da ya yi gurin dawowa saboda yana son ya dawo ya iska mini tun zuciyarta ta gama ɗaukar cewa sare ta yi ba lokacin da ya shigo gidan yana jin kukan babba amma bai iya shiga ɗakin su da gan su ba kai tsaye Martinmu ne ba ya wuce ya iska ba ta cikin falon ya gaske ya same ta a ɗakin barcinta. Ta riga da sallar la'asar tana zaune da sallaya tana tilawa karatun alkur'ani mai girma. ya sami ta ya zauna tare da ɗaukar littafin Muslim Muslim da ke kan sallaya yana dubawa ita kuma ta ci gaba da karatunta wanda ta cika saurara saboda ba ta son jin wani kalami da zai fito daga bakinsa da ya gabata da alaman dakatawa kuma ya san domin su ne ta dakatawa sai yayi magana a ha ba maman babba Kun san fa magana nake son mu yi da ke amma kin ki kammala karatu nan ta yi bilis da shi sai ya miƙe tsaya ta da hannunsa ya haye garin ta ya zafiro kwanta a rigingine idan tana kallon shilin ya ce ina nan ina jiran shi. duk lokacin da kika gama sai mu yi magana an ɗauki lokaci kafin ta kammala kawai sai ganin yayi ta fice a ɗakin shiru shiru ta dawo ba sai ya bi bayan ta ya iske ta a cikin ɗinta tana dama kunun gyaɗa ya iso ta bayanta ya leƙa cikin tukunyar ya ce don Allah ni ma a yi kunun gani ban ci komai ba bona da abinci cikin karin safe yana zaune yana kallon ta har ta gama ta kammala haɗa kunun ta ɗauka ta nufi ɗakinta ya biyo bayan ta da kofuna da plate da za su yi amfani da shi suna zaune suna son kunun ne da kusa da maganar da yake son yi mata wadda take ta yunkurin ya kusan zuciyarsa ba. dan girman Allah da darajar da Allah ya yi wa annabinsa ki farka min kuskuren da nayi na zargin ta akan abin da bai aikata ba wallahi sauran zuciya ne ta na aikata abin da na aikata miki amma wallahi na yi nadama ta ci cikin kwando ta dan dubesu ta kawar da kai gefe fuskar ta san babu walwala sannan ga idanunta suka yi mata nauyi saboda jinin da suka taru a idanun ga kumburi da fuskar ta tayi da marin da ya wanka mata ta sake duban sa fuskar ta dauke da danguntun murmushin ta kai shi tace wani ma wata maka abin da kai ne zan ba na iya kullun kowa a raina ni ina fatan za ku yafe mini sararin da na yi har ɗan ku ya faɗa hadan hawan sai wallahi so ni ba da ban bar shi ya shiga ɗakin ba amma ni saɓan da ni ya cutar da ɗan ku daidai da ƙwayar zarra san da ake masa na da Allah ke masa ba don in cutar da shi ba kamar yadda aka fara ta ƙara magana tare da gudunmuwar hawaye a idanunta ji ba a sanyaye ya fara magana yace wallahi ban taba zargin ki da aikata mugun abu ba daga abin da ya fara a matsayin shi shedan ce to haka ki ci gaba da tattali da kulawar da kike ba gofa saboda ya bi sabawa da ke yanzu haka da na shigo kuka na jiya na yi kuma na tabbata kuka rashin ganin ki ne ganin ya ta mutse tsan ta fita a tsoton tun da ya ambaci cewa boko kuka ya iske yana yi lokacin da ya shigo ba zuciyar da ta kasa hakurin jurewa kuma tabbas ita ma ta san kukan na rashin ganin ta ne sai sallama tare da shiga ɗakin shoyaban don ta san ba izinin shigowa za ta yi mata ba in har ba ta shiga ba sai ta ga shoyaba a tsakiyar falonta da baffa ta kafaɗar ta, tana aikin kuka da tsar ta amsa sallamar mu ni ba, sannan ta ɗauke kanta tamkar bata ga shigowarsa ba hakan da ta yi mata mai sa ta fasa abin da ta zo yi ba ta ce ya mai jikin ta ce yana ta kuka ne me ce so bata iya duban mu ni ban ba illa kawai ta ba ta amsa ne a wulakance tamkar mai ciwon mashaƙo ban san abin da yake so ba mani bata miƙa hannu ta ce kawo shi magani ko zai ji ta miƙa mata shi shi kuma yaron tun da ya ji maganar maniban. ba ya saurin tsaka kansa tana wajen inda zai ganta tamkar wanda ya farka daga barci ya kuwa yana yin ido hudu da ita ya sake ballewa da sabon kuka yana miƙa mata hannu wai ta ɗauke shi su yaban ta daka wa yaron tsawa da cewa kai babu inda za ka je mara zuciya an ta san maka ka. ba a tafi sa'a ba ka sa da ɗan shi ne yanzu kake miƙa hannu ta ɗauke ka ta je ta ƙara saka tunda idan ka mutu ba ta da asara ni ne masu asara ina haihuwar daɗi ne sai ki haifa mana amma ke ba ki haihu ba sannan idan wani ya haifa ki ce ba haka ba idanun mu ne ba wannan karan sai ku cewa su yi saɓanin da idan an yi mata gorin rashin haihuwa da za ta tsinke da hawaye Tuna saboda gorin ne har ta zama goruba ya sa hawayen suka daina zuwa idan ta har ya tsotsace. Sai da ɗaki da ta ji zuciyar ta tana yi mata bata iya furta mata kowace irin kalma ba. Juyawa kawai ta yi idanun ta jawo ka bar ɗakin. ku taɓa suka yi da mujiba a bakin ƙofar shiga falon yana ganin idanunta lalle ba ta ƙunsa mata wata muguwar magana ne kuma ya san babba ta zai ɗaukowa to daga nan ya ƙara yanayin yanayinta sannan ya ce ina babban da ki ɗauko shi ba kuma na ji har yanzu kuka yake yi ta ce ne yake so ya sha ba san za a ba shi ya san kawai ta faɗa ne amma ba haka bane sai ya wuce ta faɗa ɗakin don ko sallama bai yi ba ya so mu tambayar ta wannan ya faru ne tun ɗazu nake jin kukansa tun ba shi nuna tunda sun ce a dinga ba shi nono akai-akai saboda zai tafi zafin makogaran tafi. na ba amma duk da haka yan zuma yake yi yake. na yasa ba ta ba maman ta da ta shigo sai shiru ta sake tambayar ta nan ma shirin ta yi yace ruba mu da muke yi da ke ba za ki yi shiru wato ga ɗan fuska na magana ko ganin ya sa ta yi magana can kasa kasa sanu ba san sake mata dana ba nan ba za ku ce mini shi a banza a wuce ba ni na san wahalar da na sa tun daga cikin sa har zuwa haihuwar haihuwarsa ita ko ba ma san ko ɗaya daga ciki kai ba maganar nan da ta yi ta sake harzuka zuciyar mijin yace ƙaryarki ta sa ƙarya mara mutunci wadda bata san me ba to bari ku ji in gaya miki baka na riga na ba mu ni ba ko kina so ko ba ta so kuma jin da kike yi na cewa tana cutar sa wallahi ƙarya ne ni na san tana son ta tsakani da Allah ne maganar goli da kike mata dan ki Allah ya ba ki haihuwa ita bai ba ta ba ai sai ma barawa kika yi mata ya ba ki ba saboda haka ki natsu ki dinga yi wa bakin ki linzami kina gyara haifanki kafin ki yi magana ba ba yaro na je ki karata da halinki na rashin sanin ciwon kai ɗana ɗana ne inda nake son ya zauna nan zai zauna tunda na wani, ba da su suka zo a kayan gara ba yasa hannun ya yaron ya tafi da shi ya bar ta nan cikin mugun takaici yaron bai daina kuka ba sai da ya gansa a hannun muni ba sannan ne sai su ya kwanta da mu a jikinta. mutum ma sai da ajiyar zuciya yayi ganin yadda yaron ya sami nutsuwa lokacin kankani lalle sai ya jini ta fi kowace amara sun ci gaba da gudana yadda ya kamata a gidan su ba babba ya sami lafiya sosai ya dawo da kajar-kajar ɗansa ya ma da da kuwa sun abin da ya karu kuma har yanzu rukansa na hannun Muniba hakan ne ya sa su wai ba ta yi tafakkiya da kanta ta zo dukku ta gaya wa hajiyarta abubuwan da ke faruwa yadda mu ya kwace mata yaro da ba mu Muniba ya koma gurin ta kaso kan tunda baya son nuni suka dunguma suka nufi gidan goggo a can suka shirya mai yiwuwa ba su ɓata lokaci ba suka tafi gurin bokan da suka je kwanakin baya a gilliri don cikin dokar daji bokan yake don kuwa ba a shiga da mota ko mashin garin da kafa ake yin tafiyayya Allah ya taimaka sai ba ta zo duku da babba ba yana can gombe gurin mu ni ba hakika boka na anannan Allah ne sannan wanda ya je gurinsa shi ma na ne Allah ka tsayar da mu ka sa mutu ƙarfin zuciyarmu don ita ce mugun nama da ke sa mutum ya aikata saɓon Allah. Gurin bokan bukoki ne aƙalla sun kai guda goma aka yi zaurika da bukokin suna isa aka gindaya musu sharuɗan shiga gurin bokan suka yarda cewa za su bi sharuɗan nan, suka faɗi gaba ɗaya abin da ya kawo su wani ɗan adam mutum da ƙirƙirin mai kauri shi ya tambaye su wato ta za a yi wa aikin akan mijin nata suka nuna su ba yace ita ta dauke da ikon ga gurin bokan idan ta shiga ta yadda yake so to ita ma za ta ga biyan bukata yadda take so hajiyarta ta zungure ta ta raka mata don abin da ya umarce to sun kawai ina bukata kuma hajiya ta duba har ɗan tattalin wadon nan suka shiga wata bukka a nan ya gaya mata tsarin ta gita amma ta tuna an ce idan ta bi abin da boka ke so ita ma za ta ta abin da duk ke so sai ta yi amanna za ta aikata Nan tana ƙaramin son daga ta kwata mujin daga hannun ba. ya dawo hannun da ta juya shi yadda ranta yake so ta yadda za ta sa ya wulaƙanta A har ta kai ga ta ta zauna ita kaɗai a gidan daga ita sai ƴaƴanta Nan ba za ta bar shi ya ta auren wata ba har abada ita kaɗai zai zauna da ita tunanin hakan da ta yi ne ya sa ta yin saurin shiga bukkar farko cikin bukkar farko akwai bukkoki bakwai da za a bi don isarin da boka yake a bukkar farko ana ake kai ɗan kwali a ta biyu kuma a tura gare har zuwa shiga gurin boka kamar yadda aka zo duniya duk ba ta aikata waɗannan tambaɗewar har ta shiga bukka ta bakwan ta iska bokan a zaune Shima ma dai yana nan kamar yadda ya zo duniya kallo ɗaya ta yi mata. tsoro ya kama ta saboda kankantarsa har ga rawa dan nan yana da kauri shi kuwa boka ba tsawo ba tsuba, sai kankanta da rattocin kai kamar ɗan ruwa ta ido gulugulu kamar ƙwanka zar turawa kuma ba tsirin da shi tamkar an saba masa bayan tukunya sai ya ke yi yi masa magana cikin tsawa ko ki shiga shi ba a kallon mu da kai ko kin gana yi maki kama da dodo ne sai sauran zubewa a gaban ka tana yirgi yi hakuri don Allah ba zan sake ba ke ke har ki ƙara kira mana Allah anan ya bari zai dinge masallacinku munan arnan kan tsauni ne jikinsa bai haukakarwa ta ƙara jin tsoron al'amarin a ranta tana tunanin yau ta kawo kanta ga halaka a ce ma arnan ne ba su sani ba sai gana na a gabanta sannan ya fara tambayar ta me zai ce matsalar da ta kawo shi ko da yake matsalar jijiya ce ne suke zo a yi mata a kore ta ne ko a kashe ta ko a haukata ta ko a sa jiji ya yi mata wulaƙanci har ya kashe ta wanne kike so mu aikinmu kamar harbin bindiga ne மாவனி குமயந்தியங்குன்னம் எந்தை அகய அதிந்த மிசேசோ தோஜா அகதியம் புகாத யஜ்ஜ கஜேசோ பாமகவா Wai ba ta ce a zuciyarsa, to fa, shi kuma wannan bokan haka dariyarsa take ke. to ya ka wannan boka ni so nake yayi ta mata har da ƙarshe sai ya sake ta sai ya sake ta take uku shi nan su raba har abada kuma ina son daga kanta rabu da duk wata mace a duniya sai ni kaɗai da ƴaƴana mu har abada sannan ina so in mallake shi Sai da ko mahaifiyarsa ba zai ji maganar ta ba sai magana ta ina son ya mallaka min komai nasa zan yi iko da shi boka ce da wata mahaukaciyar dariya wanda ta fallaka sirrin munanan gabta gabta maƙoransa, wanda suke koraye sa saboda kazanta da girma sun cika bakinsa kila ba su guda goma sha biyar ba saboda girman su sai da kada ta dariya ne yace oh oh oh oh doko dole saurata mu buƙatar za ki mallaki mijinki za ki juya shi yadda ranki ke so za ki ƙorafi ciyarki shi ke nan buƙatar ko ta daɗa kai ta ce kenan ya juya bayansa ya ɗauko wata ƙwalla mai ɗauke da wani irin ruwa mai yauƙi ya nuna mata yake wannan ruwan sihiri ne alladani daldaush ya kawo shi daga birnin sun saboda biyan bukatun irinku yadda za al'amfani da shi yana da wuya kuma ba da wuya saboda ba a taɓa maganin da hannu. Ya mata bayanin yadda ake yi da maganin. Suwar ba ta tsorata sosai a yadda ya gaya mata, domin ta yace ba a taɓa maganin da hannu. Kuma ga su mujiru ba aminta ya da ita ba, balle ta ba su maganin ya amfani da shi. Muryar boka ya dawo da ita daga tunanin da take yi. In ba za ki iya ba. to mu za mu iya don haka ina neman biyan buƙatun ji ta ƙara komawa cikin tunani tare da jimamin yadda za a yi wannan ƙazanin boka kallo suka kiran da boka ya ji tayi ne sai mata magana cikin karatu. yardar ki ta zama dole tun da kika shigo gulina an kuma kika siyar da to duk abin da ya same ki kada ki yi kuka da kowa ki kuka da kanki tana jin haka sai saurin amincewa jin ta amince ya sa boka ta sowa cikin kuzari da ɗauki boka bai fasu ne to mai sauraro da dai wani bane ta zo gurin boka na ba yadda ta iya inda boka ya faɗa mata abin da ya kamata ta yi ita kuma ga abin da ta zo yi amma fa inda ta zo gurin ta zama mata wajibi ta aikata abin da duk boka ya umarta da shi kan Rayban za ta kuɓuta daga sharrin wannan boka ko kuwa a cikin littafin mai suna wata kuka ni ma wani sha'ar da jibiru nake cewa wata da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.